Datorren astelenean esan bezala abuztuaren hogeita marrean publikoari aurpegiz lan egiten dutenen artean, ostalaritza eta kulturako langilei osasun ziurtagiria edukitzea derrigortuko zaie. Endaiako ondartzako zenbait jatetxetan, lantaldeak neurri horretarako jada prest daudela adierazi dute. Aldiz, bezeroen artean, bi aste indarrean daramatzan arren, oraindik ere jatetxera sartu eta ziurtagiria eskatzerakoan tentsio uneak bizi izaten dituztela aipatu dute. Jone Pujana, Lapinta, jatetxeko zerbitzaria egunero etortzen da zaigu, baton bat, e, esanez, ba, beraien e, pasea oraindik e, ez dagola martxan, edo, ba, bueno, bakizu bigarren bakunazioa eman eta gero, behar dituzu zazpi bat egun, martxan jartzeko, eta baina guk ezin dugu utzi pasatzen, zenta ari dira polizia eta pasatzen, eta babadezpada e, eh, ez dugu arriskatu nahi. Osasun ziurtagiria eskatzerakoan, oldartzen diren bezeroak gehien bat egoaldekoak eta Espainiarrak izaten direla ere iragarri dute. Onera oporretara etorrita, hemengo neurriak zeintzuk diren ez dakitelako. Egoaldeko jende asko dator, eta bueno, ba, betikoak, e, ba, ea frantsesak izango baginen, izango bat ziren haiek e, utziko geniela pasatzen arazori gabe. Baina, ziurtagire faltsu ugari ere aurkitzen dituzte. Beste batzutan, ba, ziurtagiri batzuekin dato zenon ikuste aiteken ez direla benetazkoak, eta orduan ba, jartzen gaituzte bai, ba, zalantza horretan e, ea utzi pasatzen ala ez. Esan bezala, jatetxetako langileek osasun ziurtagiria derrigorrezkoa ez badute ere, orokorrean, astelenean indarrean sartuko den legeari begira, pres daudela esan daiteke. Aldiz, bezeroentzat, bi aste indarrean daramanarren oraindik ere badirela batzuk oldartzen direnak ikus dezakegu.